اشد حبا لله وقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ndugu zangu katika imani baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninakuhusieni kadhalika naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala aya niliyoitanguliza Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina amanu ashaddu hubban lillah na wale walioamini kikweli mapenzi yao zaidi ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala wana mapenzi sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kingine chochote lakini mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoipokea Anas ibn Malik na hadithi iko katika Bukhari Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mambo matatu akiwa nayo mtu kwa matatu hayo anapata ladha ya imani akayataja mtume sallallahu alayhi wasallama la kwanza pale itakapokuwa Allah na mtume wake wanapendeka zaidi kwake yeye kuliko kingine chochote yaani mapenzi ya Allah yako mbele kuliko mapenzi ya kingine chochote kadhalika yanafuata mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam lakini jambo la pili akasema mtume sallallahu alayhi wasallam wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah pale itakapofikia mtu anampenda ndugu yake si kwa sababu nyingine ila kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na jambo la tatu akawa mtu anachukia kurudi katika kufru kurudi katika maasiya kurudi katika shirki kama alikuwa huko kisha Allah akamtoa huko akamleta katika iman akamleta katika istiqama anaithamini neema hiyo na anachukia kurudi huko alikokuwa kama ambavyo mtu anachukia kutupwa katika moto matatu haya akiyapata mtu wajada bihinna halawatal iman anapata ladha ya iman kupitia maneno haya ndugu zangu katika imani tunapata kufahamu kwamba imani ina ladha imani ina ladha lakini ni wangapi walioonja ladha ya imani yako mambo ambayo yanampelekea mtu apate ladha ya imani hutuba yetu ya leo tutajikita katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa na unwan law arafna Allah la ahbabna lau tungelimjua Allah tukamtambua basi wallahi tungelimpenda Allah tabaraka wa taala ndugu zangu katika iman kama kweli tunataka kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala lakini na sisi kweli tunataka kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kuipata ladha ya iman ambayo ameitaja mtume sallallahu alayhi wasallam hebu tuishi katika hutuba yetu hii fupi ya leo insha Allah na baadhi ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam yanayotuonyesha ni namna gani mtu anaweza kupata kupenda kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na yeye kupendwa na Allah tabaraka wa ta'ala ayuha almuslim ndugu yangu muislam pale utakapoiona nafsi yako mukbilatun ila almaasi imeelekea sana katika maasi nafsi yako inatamani maasi nafsi yako unapoielekeza katika yale ya Allah inakuwa ngumu na ni nzito hauyapendi yanayomridhisha Allah bali unayachukia yale anayoyapenda Allah lakini katika maasi ya nafsi yako inapata raha ukifanya maasi ukateleza kama mwanadamu hauna kujuta unaona kawaida kama una hali kama hiyo ndugu zangu fa'alam anna hadhihi albaliya sababuha aljahlu billahi azza wa jalla tambua na ufahamu kwamba msiba huu balaa hili lililokukuta la kutokuwa na maumivu pale unapofanya maasi la kutokuyapenda yale anayoyapenda Allah balaa la kuwa na uzito kuyaendea yale anayoamrisha Allah balaa hili sababu yake ni kwa sababu hujamjua Allah subhanahu wa ta'ala liannaka law arafta Allah la ahbabta Allah kwa sababu lau ungelimjua Allah ukweli wa kumjua ungelimpenda Allah tabaraka wa taala ndugu zangu katika imani anasema Allah tabaraka wa taala wama Allah haqa qadri hawakumheshimu Allah ukweli wa kumheshimu hawakumtukuza Allah ukweli wa kumtukuza na maneno haya tunaambiwa mimi na wewe kwamba hatujamthamini Allah ukweli wa kumthamini hatujamheshimu na kumtukuza Allah tabaraka wa taala ukweli wa kumtukuza ndugu zangu katika imani kama hali ndiyo hiyo utakuwa mgeni wa nani pale utakapopata hasara ya kutokumjua Allah na ukamkosa Allah tabaraka wa taala lakini fikiria zaidi ya hapo utakuwa ni mgeni wa nani pale Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuweka mbali na rehma zake rehma ambazo zimekienea kila kitu kwani Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa rahmati wasi'at kulla shay rehma zangu huruma yangu imekienea kila kitu lakini wako watu wanachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani hebu tumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala japo kwa uchache nitakupigia mfano walillahi almathalu a'la mfano huu nalenga tujaribu kuyapima mapenzi yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala ilivyo kwetu sisi na namna gani sisi tuko na hiyo huruma ya Allah tabaraka wa taala hebu piga taswira ya mtu ambaye yuko hatarini labda anaelekea kuzama katika maji alafu anatokea mtu kumnusuru kamnyoshea mkono alafu huyo anayenyoshewa mkono mu'ridun an hadha almunqidh amempuuza huyo anayekuja kumwokoa hamtazami na wala hampi ushirikiano anaambiwa nyosha mkono wako ni kutoe lakini yeye hana mpango wa kumnyoshea mkono kwa vipimo vya kibinadamu tunaweza tukamshangaa mtu huyu lakini wallahi ukiyasikiliza maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ni wengi miongoni mwetu ambao Allah ametunyoshea mkono lakini sisi tumepuuza na wala hatutaki kumpa ushirikiano wa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani katika hadithi ambayo ameitaja Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardhah na hadithi inapatikana katika sahihi Muslim anasema mtume sallallahu alayhi wasallama inna allaha azza wa jal yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha Mtume anasema Allah tabaraka wa taala ana kawaida ya kunyosha mkono wake wakati wa usiku ili wale walioteleza wakamkosea wakati wa mchana wapate kutubia wayabsutu yadahu billaili liyatuba musiu nahar ananyosha mkono wake tabaraka wa taala wakati wa usiku wale waliokosa mchana anawapa fursa ya kutubia kadhalika ananyosha mkono wake mchana waliokosea wakati wa usiku wapate fursa ya kutubia hali hii mtume anasema hatta tatulu ashamsu min maghribiha mpaka jua litakapochomoza likitokea magharibi kwenda mashariki hapa sasa mlango wa tauba umefungwa ni wangapi wangapi miongoni mwetu ambao tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa madhambi makubwa na madogo Allah ametupa fursa wakati mwingine anaileta misimu ambayo ni fursa lakini hatuna habari hatuna mpango wa kutubia hatuna mpango wa kujuta na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani hii ni hali ya kwanza lakini tazama ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala hii sura ya kwanza ni katika sura za ihsan kwamba umemkosea lakini Allah anakunyoshea mkono anakupa fursa ya kutubia wa anta mu'ridun anhu na wewe umempuuza huna habari lau jambo hili tukilitazama kwa vipimo vya kibinadamu mfalme kiongozi sayid anamnyoshea na kumkimbilia ambaye ni mtumwa kwake wala hamuhitaji alafu huyu mwenye kufuatwa yeye anakimbia kibinadamu unaweza ukamshangaa mtu huyu mtu anataka kukupa msaada anakufuata anakusogelea anakubembeleza lakini wewe unazidi kumkimbia wakati we ndio muhitaji lakini Allah subhanahu wa ta'ala Mola wetu ni rahim ana huruma na sisi anatupenda lakini yako wapi mapenzi yetu sisi kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani wa min ihsanihi tabaraka wa taala na katika ihsani na wema wa Allah tabaraka wa taala kwetu sisi annahu man taqarraba ilayhi bi khutwa ni kwamba yule anayejikurubisha kwa Allah kwa hatua moja basi yeye Allah subhanahu wa ta'ala anamkurubia maradufu katika hadithi ambayo ameipokea Abu Huraira رضي الله عنه وارضاه na hadithi ni mutafaqun alayhi asema mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba Allah tabaraka wa taala anasema ana inda dhanni abdi bi mimi niko katika dhana ya mja wangu vile anavyonidhania yani vile unavyomdhania Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wewe asema wa ana ma'ahu idha dhakarani na mimi daima niko na mja wangu niko karibu naye pale anaponikumbuka na kunitaja fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi akinitaja katika nafsi yake na mimi ninamtaja katika nafsi yangu yani Allah anakutaja ukimkumbuka anakukumbuka waonaje kukumbukwa na Allah na ukatajwa na Allah tabaraka wa taala wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'i akinitaja katika kundi mja wangu basi na mimi namtaja fi malain khairin minhum katika kundi lililokuwa bora Allah anakutaja mbele ya malaika viumbe waliokuwa watukufu kisha akasema wa in taqarraba ilayya bishibrin akinikurubia mja wangu kwa shibri taqarrabtu ilayhi dhira'an mimi najisogeza zaidi kwake yeye dhiraa nzima wa in atani yamshi ataituhu harwalatan au muharwilan akinijia akini kwa kutembea basi mimi namsogelea kwa spidi ya kukimbia huyu ndiye Allah subhanahu wa ta'ala Mola wetu na hii ndiyo huruma yake Allah tabaraka wa taala kwetu sisi ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala Mola wetu katika ihsani zake vile vile shakurun Allah ni mwenye shukurani anawashukuru waja wake wenye kumtii na kutekeleza maamrisho yake hali ya kuwa Mola wetu tabarak wa taala ghaniyun anna wala hatuhitaji ibada zetu na toa zetu hazimuongezei chochote Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake na maasia yetu na kufuru zetu hazimpunguzii chochote Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake lakini Allah tabaraka wa taala la zaidi linaloweza likakushangaza pamoja na kwamba anashukuru taa unayoifanya khairi unayoifanya Allah anashukurani lakin yudhaifu aljaza anaongeza malipo wa inqalla alamal hata kama amali ni ndogo Allah analipa malipo mengi ndio unakuta moja kwa kumi mpaka nyongeza nyingi alimradi amali iwe imefanyika kwa ajili yake ndugu zangu katika imani la kushangaza zaidi ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala imefika ihsani yake annahu yubaddilu sayyiati hasanatin wema wa Allah kwetu sisi umekwenda mbali zaidi inafika wakati mwingine mtu anapoyakamilisha masharti Allah anabadilisha maovu yake kuwa ni mema yani umefanya maovu mengi lakini pale unapotubia ukarudi kwa Allah akakuona kweli unatubia yale maovu anayabadilisha kuwa ni mema anakusamehe na maovu yako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 Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabarak wa ta'ala yubaddilu sayiatihim hasanat anayabadilisha yale maovu yote yanakuwa ni mema huyu ndiye Allah subhanahu wa ta'ala mola wetu ambaye lau tungelimjua Allah ukweli wa kumjua la ahbabnahu subhanahu wa ta'ala tungelimpenda Allah tabarak wa ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة ndugu zangu katika iman Allah subhanahu wa ta'ala Mola wetu anajipendekeza kwetu hali ya kuwa hatuhitaji sisi ndio wenye kumhitajia lakini rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala kwetu ni nyingi Allah anatuita tuingie katika rehma zake hata kama umekuwa na madhambi mengi kiasi gani tazama Allah subhanahu wa ta'ala anatuita kwa lugha ya kutubembeleza Allah tabaraka wa ta'ala anasema yasikilize maneno haya qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim enyi waja wangu ambao mmezifanyia israfu nafsi zenu kwa wingi wa madhambi msifike pahala mkakata tamaa na rehma za Allah la taqnatu min rahmatillah msikate tamaa na huruma na rehma ya Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jamia Allah Mola wetu anasamehe madhambi yote pale mja anapoamua kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa kuhitimisha hotuba yetu ya leo ni kufahamishe pengine unapata faida gani kama Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda madha la ahabbaka Allah utanufaika na nini ukiyapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani tunawaona watu wanakwenda mbio kutafuta kupendwa na wanadamu wenzi wao wakati mwingine mapenzi haya yana gharama ya mali ya muda ya nguvu wakati mwingine hata uhai mtu anaweza kautoa kwa sababu ya mapenzi ya mtu madha lau ahabbaka Allah ni kitu gani pengine utakipata kama Allah tabaraka wa taala atakupenda Al-Imam Ibn al-Qayyim taala katika kitabu chake mada, eh, Salikin ana maneno yake anasema wa idha ahabba allah 'abdan na pale ikifika wakati Allah kampenda mja wake ansha fi qalbihi mahabbata Allah anamtengenezea mja huyu katika moyo wake mapenzi ya yeye kumpenda Allah tabaraka wa taala Allah akikupenda anakuwafikisha na wewe unakuwa na mapenzi ya kweli kwake Allah tabarak wa taala ndio akasema walladhina amanu ashaddu hubban lillah na wale waumini wa kweli wana mapenzi ya kweli kwa Allah tabaraka wa taala idha ahabbaka Allah pindi Allah subhanahu wa ta'ala akikupenda wahabaka al-iman wa a'la darajataka inda Allah anakupa hiba na zawadi ya iman kisha anakunyanyua daraja kwake yeye Allah tabarak wa taala katika hadithi ambayo ameipokea Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inna allaha yu'ti almala man yuhibbu wa man la yuhibbu hakika Allah tabaraka wa taala mola wetu anampa dunia anampa mali anampa utajiri man, man yuhibbu wa man la yuhibbu manake anawapa watu wote anayempenda na asiyempenda kwa maana anayemtii na asiyemtii Allah anawapa wala yuti imana illa man yuhibbu lakini iman hawezi kupewa ila mwenye kupendwa na Allah tabaraka wa taala hapewi iman ila yule ambaye Allah amemchagua na anampenda fa idha ahabba Allahu 'abdan a'tahu al-iman akhrajahu al-imam at-tabarani Allah akimpenda mja anampa iman kwa hiyo ndugu zangu katika iman hiba nini iman ni hiba na ni zawadi kutoka kwa Allah na imani ya kweli ni ishara na dalili ya kwamba huyu mja anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na Allah tabaraka wa ta'ala anampenda mja wake ndugu zangu katika imani tupupie kuyatafuta mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kama kuna jambo la kutolea gharama na ukagharamikia ni kuyapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hayo ndiyo mapenzi ya kweli yanayokukurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni sababu ya mafanikio yako tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi atujalie min alladhina yastami'una alqawla